الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله كتاب التوحيد توحيد كتابه وبتوحيد نمد يعني لغة بمعنى توحيد وحد يوحد توحيد ya'ni yakkalamoli يعني استلاح degani. Istilohdagi ma'nosi, استلاح istilohdagi ma'nosi Alloh subhanahu va taoloni yakka o'ziga ibodat qilish. Ya'ni Alloh taolodan boshqa ibodat qilinadigan barcha narsadan bezor bo'lib turib, yakka Allohga ibodat qilish. Ya'ni uluhiyatda Alloh taoloni yakkalamoqlik degani. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Zoriyat surasi 56-oyat. Men inson va jin toifasini yakka o'zimga ibodat qilishliklari uchungina yaratdim deydi Alloh taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi va oliy bir maqsad uchun yaratdi, yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun. Va ana shu o'ziga yakka o'ziga qana qilib ibodat qilishligini Alloh taolo Qur'oni Karimida va payg'ambari orqali hadisi sharif bilan bizlarga nima qildi? Payg'ambar orqali bizlarga yetkazdi. U ibodat qanday bo'lishligini. Demak, Alloh taoloni siz bilan bizni yaratishdan maqsad Bu yakka o'ziga ibodat qilishlik. Yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratgan, nafaqat bizni hamma bashariyatni yaratgan. Hammani Alloh taolo yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratgan. Xo'p, mana shu bizni mana shu hijrat qilishligimizning sababi ham mana shu. Jihad qilishimizning sababi ham mana shu. Ya'ni yakka Allohni o'ziga ibodat qilamiz deb shu vatanlarimizni qila olmaganligimiz uchun, bemalol sunnatlarimizni qila olmaganimiz uchun hijrat qilganmiz. Shu ibodatni o'ziga qilaylik deb Alloh taoloni. va mana shu yakka Allohga ibodat qilishligimizda sobit turishlik uchun va insonlarda insonlarga bo'lgan yoki insonlarda Allohdan boshqa barcha narsaga ibodat qilayotgan narsalarga qarshi tovutlarga jang qilamiz va insonlarni insonlardan bo'lgan qullikdan Allohga bo'lgan qullikka olib chiqishligi uchun jang qilamiz. Ha, Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun, ya'ni yakka Allohga ibodat qilishlik uchun dastur qilib Alloh bizlarga nozil qilgan Qur'oni Karimi oliy bo'lishi uchun, qonun, dastur bo'lishi uchun bizlar jang qilamiz. Demak, maqsadimiz jang qilishimizdan bo'lgan maqsad ham mana shu. Demak, bizni yaratilishimizdan maqsad jang emas, jihod emas. Bizni yaratilishimizdan maqsad ibodat. Jihod ham mana shu ibodatning turlariga kirib ketadi. Va biz jihod qilamiz lekin shu ibodatni o'ziga qilish uchun. Tushunali? Demak, yaratilishimizdan bo'lgan maqsadni tushunishimiz kerak bo'ladi. Va insonlarga ham mana shu maqsadni tushuntiramiz. "Ey insonlar" deb xitob qilamizki, sizlarning yaratilishidan bo'lgan maqsad yakka Allohga ibodat qilish. Bu Karimovga ibodat qilmaysizlar. yoki tog'u toshga emas, yoki sizlarda bu insonlar qonni og'rib qolsa, hojatxonaga qarab yuguradigan insonlar kallalaridan o'ylab topgan tuzumlarida sizlar yashamanglar. Ular topgan qonunlarni yashamanglar. Alloh taolo Qur'onni nozil qilgan, shu hayotda dastur bo'lsin deb, O'linglarga o'qi, bu deb nozil qilmagan. Lekin afsuslar bo'lsinki, hozirgi vaqtda biz yurtlarda aynisini nima o'qigan, faqat o'likxonalarda, xonalarda o'qiladigan o'qigan Qur'oni Karim. Borada Qur'on deganda faqat bir odam o'lsa 20-40 ga o'qiydi, qabristonga borib o'qiydi. Tasavvur qiling bir mantiqqa ham to'g'ri kelmaydiki, aqlga aql ham rad etadiki, bir inson vafot etgan bo'lsa, unga bo'ldi Qur'onni kerak yo'q unga. Unga kerak yo'q unga Qur'onni. Ya'ni unga borib siz aytasizki, "E, falonchi zino qilmagan, o'g'irlik qilmagan" deb aytayapsiz unga. Vaholanki Qur'on bizga dastur u. Bizning yashashligimizning qonun u. Ya'ni faqat o'qilib, o'linglar yo'qiladigan narsa bo'lib qolishi kerak emas u narsa. Hayotimizga dastur bo'lishi kerak. Qur'on bilan hukm qilishga Alloh taolo buyurgan. Va Qur'onda sharhi bo'lmiş, sunnat bilan bizlar ana shu bilan yashashligimizga Alloh taolo bizlarni buyurgan. Demak, kitob va sunnat bilan yashashligimiz va ana shu ibodat degan Alloh taolaning bizni yaratilishidan bo'lgan maqsadini biz nima qilishligimiz bo'ladi, qoyim qilishimiz bo'ladi. Demak, kitob va sunnat bilan yashamas ekan, u inson demak ibodatni qoyim qilmayotgan bo'ladi. Endi ham kitob va sunnatni qilsa, ham ana shu demokratlarga rozi, kofirlarga, davlatlarga rozi bo'lib yashatganlar nima bo'ladi desa, unda ular shirk keltirayotgan bo'ladi. billah. Ya'ni ham Allohga ibodat qilayotgan, ham ularga ibodat qilayotgan bo'ladi. Unda Alloh taolay aytgandaqa va laqad uhiya ilayka va ilal ladzina min qablik la in ashrakta la ahbatanna amaluk. Ey Muhammad alayhisalom, sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga vahiy qilindiki, agar shirk keltiradigan bo'lsangiz amalingiz sabata bo'ladi. Bu kitob sunnatga amal qilgan taraflaringizdan habata bo'lib ketadi. Tushunali? Demak, yakka Allohga o'ziga ibodat qilish uchun yaratilib biz degan shuncha shoylarda yurib biz degan shu tog'larda va boshqa musulmon birodarlarimizga ham akka uka opa-singillarimizga xitob qilamizki, "Ey birodarlar, sizlarni yakka Alloh o'zigagina ibodat qilishni yaratgan. Qul bo'lmanglar ularga. U kofirlar qul bo'lmanglar. Ularga qul bo'lib, boy bo'lib yashashni keragi yo'q. Nima qilasizlar uy solib? Nima qilasizlar unaqa to'y qilib? Undan keyin oz unaqa bir unaqa yashamasangiz ham mana bu yerda biz mujohidlar oddiy oddiy uylarda yashaymiz, a Oddiy loy suv oladi yashaymiz, oddiy uylarda yashaymiz, lekin yakka Allohga ibodat qilamiz. Allohdan boshqaga qullik qilmaymiz. Allohdan boshqasini maqtamaymiz. Bu mazamasmi emasmi bu narsa? Musulmonman deydi, musulmonlikni da'vo qiladi, lekin subhanalloh rahmingiz keladiki, ana shu rus yerida borib kofirlar xolosda ishlab yuradi. Ana shularga qullik qiladi. Ya e, shunday emasmi? Kecha kunduz ana shular qo'lida ishlaydi. Lekin ana shu jihodga chiqishlik niyati bilan yo'l uchun mablag' to'plab ishlatganlar mustasno. Lekin ana shu jihod niyati ham yo'q. umuman ibodatni ham unutgan. Faqat shu nima qiladi? Ana shularga kecha kunduz ishlaydi, ruslar nima qilib yuradi? Kofirlari ichadi, chekadi, yuradi, ichib chekib yuradi, kayfini qilib yuradi. Lekin bizni musulmonman deganlar shu O'rta Osiyodan xosatan borganlar ishlab ularning ekonomikasini ko'taryapti. Ishlayapti, ishlayapti, ular ekonomikasini ko'taryapti, ular keyin bor Chechenistonda uryapti. Ha ular zavodlarni kim gurkiratib beryapti? Shu o'zimizni qora ko'z xalq qilib beryapti shu narsani. Kim qilib beryapti shu narsani? Qani shu yerlarga borib ishlayapti, ularga qullikni qiladi, qiladi 5-10 yil boradi, yana vatanga borib turib, bir kunda to'yni soch yo'q qilib Uy solib yo'q qilib Demak, yaratilishdan bo'lgan maqsadni unutmanglar, birodarlar deb ularga xitob qilamizki, demak, Alloh o'zigagina ibodat qilishni yaratgan. Buni tushuning. Yakka Alloh o'ziga ibodat qiling. Va mana bu yerga chiqib alhamdulillah ko'ryapsizki, yakka Alloh o'ziga ibodat qilishga sharoit bor. Xohlagancha sunnat qiling. Qarang, kim to'sqinlik qiladi bu yerda? Xohlaganingiz qiling. Qo'lingizga qurol olgandan keyin izzatingiz bor. yakka Allohga o'ziga ibodat qilib ketasiz va boshqalardan da'vat qilasiz va mana shu islomga bo'lgan, tavhidga bo'lgan da'vatda kim to'siqlik qilsa, unga qarshi jang qila olasiz, uni qatl eta olasiz. Qo'lingizda qurolingiz bo'lsa. Demak, bu ana shuning uchun tavhid yakka Allohga o'zigagina ibodat qilishlik kamolat bu jihod bilan bo'ladi. Jihod bilan bo'ladi. Jihodga chiqsa kishi shunda diniga nima qila oladi ekan? To'la amal qila oladi ekan. Alloh taoloni yaratishdan bo'lgan maqsadini ado qila oladi ekan. Xo'p, yana Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Dar haqiqat bizlar har ummatni orasida bir elchini chiqarib qo'ydik. Yubordikki, yakka Allohga ibodat qilinglar. Tog'utlardan chetlaninglar deydigan elchini har bir millat orasidan chiqardik deydi Alloh taolo. Yubordik dedi. Har bir ummatga yubordik. haqiqatan Robbimiz rost so'zni so'zladi. Robbimiz haqiqatan har bir millatga, har bir elatga o'zini tilida da'vat qiladigan ahli tauhid ustozlarini, rasullarni, elchilarni Alloh taolo yubordi. Ular nima dardi? Ey haloyiq An'budulloh, yakka Allohga ibodat qilinglar. Bu insonlarga ibodat qilmanglar. Bu Allohdan boshqa narsalarga ibodat qilmanglar. Ular foyda ham, zarar ham bera olmaydi. Ular sizlarga iloh emas ular. yakka Allohga ibodat qilinglar, sizlarni yaratgan Alloh deb ular xitob qiladi. Vajtani bu tog'ut, tog'utlardan chetlaninglar. Ya'ni Allohdan o'zga ibodat qilinadigan barcha narsadan, jonli-yu jonsiz, ha? Jon jonlilardan ham chetlaninglar ulardan, uzoqlashinglar ulardan. Ularga yaqin yurmanglar deb da'vat qiladigan, haqqa da'vat qiladigan elchilarni biz yubordik deydi. Nima uchun? Hujjat qoyim qilish uchun. To'yki bizga yetmabdi demasin. Hujjatni qoyim qilish uchun Alloh taolo har bir millatdan chiqardi. Endi savol tug'iladi. Ya'ni bu yerda oyatda payg'ambar deb aytilyapti, elchi yubordi deyapti. Ha Muhammad oldingilarga haqiqatan yuborilgan. Har bir zaman, har bir makonga yuborilgan. Ko'p nimalarga yuborilgan. Bir vaqt o'zida qancha-qancha payg'ambarlar bo'lgan. Ha davrimizda-chi? Ha bizda qani payg'ambar? Desa aytamizki, payg'ambar sollallohu nima degan? Al ulama varasatul anbiya. Varasatul anbiya nima degani? Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari degan. Ya'ni bizga ulamolar yuboryapti Alloh taolo. Ha, olimlar da chiqaryapti. Mana inshaalloh biz ham Alloh taolada olmayman, lekin shunda ahli tavhid ustozlaridan deb gumon qilamizki, kim? A Abduvaliqor akalar. Ana shu Alloh oyatni zikr qilayotgan, ana shu maqtayotgan va hadislarda maqtalgan olimlardan deb gumon qilamiz inshaalloh. Mana shu kabi insonlar mana chiqardi, qarang. shu kishilar mana xitob qildiki, o'zini mana shu o'zbek zabon xalqi nima dedi? E, haloyiq yakka Allohga ibodat qilinglar. Ha, Allohdan boshqa ibodat qilmanglar. Foyda zarar bera olmaydi ular. Yakka Allohga ibodat qilinglar. Tog'utlarni chetlanglar dedi. Mana shu yerda o'zlari hattoki mana qamalda o'zlari. Hani mana shunday ustozlarni Alloh taolo chiqarib turadi. Shu bilan xalqqa Alloh taolo hujjat qoyim qiladi. Demak, har bir nimadan shundayki, har bir qavmga biz shunaqa nimani elchini har bir ummatga yubordi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Xo'p, yana Alloh taolo aytadi: "Va qodo robbuka la ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana." Robbingiz hukm chiqardiki, yakka Alloh to'ziga ibodat qilinglar deb va ota-onalarga yaxshilik qilinglar deb. Va yana boshqa oyat Alloh taolo aytadi: "Va'budulloh va la tushriku bihi shay'a." Yakka Allohga ibodat qilinglar. Allohga hech bir narsani shirk keltirmanglar. Yana Alloh taolo aytadiki boshqa oyatda: "Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a." Ayting ey Muhammad vasallam, u insonlarga aytingki, kelinglar, men sizlarga Robbingizlar harom qilgan narsalarni tilovat qilib beraman. Kelinglar, odamlarni chaqiring yoningizga. Men sizlarga Robbingizlar harom qilgan narsani aytib beraman, tilovat qilib beraman deb bir qancha Alloh taolo harom qilgan narsalarni tilovat qilib berdi. Shundan birinchisi nima bo'ldi? Alla tushriku bihi shay'a. Alloh hech bir narsani shirk qilmaydi. Bu Alloh harom qilgan eng katta harom amal shu bo'ladi. Alloh taolaga hech bir narsani shirk keltirmanglar. Na duoda, na sig'inishda, na panoh so'rashda, na istig'orat, na istig'osat, ya'ni hech bir ibodat turida Allohga sharik keltirmanglar. Hamma narsada har bir ibodat turida Allohni yakkalanglar, ya'ni yakka Allohga qilinglar ibodatni. deb shuni aytishlikka buyurdi. Mana Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni orqasiga mingashgan edim eshakda ustida dedi. Shunda, ya'ni eshakda birga ketishayotgan bo'lgan. Yani bu yerda ham payg'ambar alayhisolamda qarangki, tavoziyalarini, eshak hamini qo'yargan bu kishi qarang. Oddiy eshakda ham ketaverganlar. Xo'p, shunda orqasida o'tirgan vaqtimda menga aytdiki: "Ya Muaz, ma haqqulloh alal ibad?" E Muaz, bilasizmi, bandalarning ustidagi Allohning haqqi nima? Va hamda bandalarda ham Allohning ustidagi haqqi nima, bilasizmi dedi. Ya'ni va ma haqqul ibada Alloh. Deganda men aytdimki, Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va uni payg'ambari bilguvchiroq dedim. Bu kim bu? Mozi ibn Jabal kim? Bu ummatni ulamolarini sayidi. Hadisda kelganda qiyomat ummatlarda bu hammasini ulamolar boshida turadi. Ularni oldida turadi, sayidi. Ulamolar libosi, bayroq shu kishini qo'lda bo'ladi. Ya'ni bu ummatning eng olim odami. bu ummati olimi Muhammad al-Islomni ummatining orasidagi ulamolari Said shu odam nima deb javob beryapti? Ey Mo'az, bilasizmi bu Allohni bandalar ustidagi haqqi nima-yu? Bandalarda Alloh zimmasidagi haqqi nima deb so'raganda Alloh va rasuli bilguchi deyapti. Manaqa menimchi demayapti. Olim odam qarang, Alloh va Rasul bilgishdayapti. Lekin bizga nima bo'ldiki, alifni kaltaydi aksar insonlar hozir. Bir na bir ilmni biladi, bir ilmda bir chuqur o'rganmaganda darhol fatvo beraveramiz. Aka darhol nima qilamiz? Meni hech bo'lmagan aytamizki, o'zi bir narsani yo'q bilmayman deishimiz qiyin o'zi. Hamma shunaqa shunaqa shunaqa deb javob beraveramiz. Hech bo'lmagan nima deb qo'yamiz? Menimcha deb qo'yamiz. Pamoyim deb turib aytib qo'yamiz. Dinda menimcha ketmaydi. Ana kitob sunnat hujjati bilsiz aytasiz, bilmasangiz sukut qilasiz, bilmaysiz Alloh va Rasul bilguchi deb ahli ilmdan so'raysiz. Qarang, olim odam nima qilyapti? O'zidan bilguchiroq payg'ambar ham turganligi uchun bu kishida ma'lumot yo'q deysizmi? bandalar ustiga Allohning haqqi haqida. Alloh va Rasul bilguncha siz ayting deyapti. Shuning uchun ya'ni biz nimani o'rganishimiz kerak ekan? Shu ba'zi olimlar qiz shogirdlarga ilm yarmini o'rgatib qo'yinglar, bilmayman deyishdilar ekan. Bilmayman deyishni o'rganishimiz kerak ekan. Bilmayman deyishni o'rganaylik. Hech yerimiz kam bo'lmay qolar ekan. Bilmaymiz deb deyveraylik, bilmayman deylik, so'raylik ekan. Demak, bu hadisni olinadigan yana bitta navbatdagi foyda. Hadisga qaytamiz. Demak, ey Muoz, bilasizmi, Allohni bandalar ustidagi haqqi nima-yu? Bandalarning Allohning ustidagi haqqi nima deb so'raganda Alloh va Rasul bilguchi deb javob berdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, haqqullohi alal ibadi ay ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a va haqqul ibadi alallohi alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a. Allohning bandalarda ustidagi haqqi yakka Allohga ibodat qilib, u zotga hech bir narsani sharik keltirmaslik. Ya'ni yakka o'ziga ibodat qilishlik Allohda bizi zimmamizdagi haqqi. Va endi mana shu narsani biz qiladigan bo'lsak-chi, haqiqatda yakka Allohga o'ziga ibodat qildik. Mana rozi bo'lmadik inshaalloh. Vatandan rozi bo'lmasan hijrat qildik, bizni majburladi, ibodatdan to'xtatish shariat qiladi. Unamadi, unamadi chiqib ketdik, to'g'rimi? Ya'ni biz senga ibodat qilmaymiz, Karimov dedi-da. De. Seni tuzumingga ham, seni militsiyalaringga biz rozi emasmiz. Biz bundan nafrat qilamiz. Biz seni sen aytgan islom bilan yashamaymiz dedi, to'g'rimi? Chiqib ketdi inshaalloh. Ya'ni yakka Alloh o'ziga ibodat qilaman deb mujohidlar chiqib ketdi. Va ana shu yakka Alloh o'ziga ibodat qilsa va sharik keltirmasa hech bir narsani. Ha, tog'utlarga qarshi jang qilsa. Ha, ana shu mushriklarga qarshi jang qilsa, bu demak, xo'p, bunda endi nima bo'ladi? Shu ishni qilsa nima bo'ladi? Shu ish demak Allohning biz zimmamizda haqqi edi o'zi. Shu ishni qilgandan keyin endi bandalarni Allohning zimmasidagi haqqi mana shunday bandalarni, shirk keltirmagan bandalarini azoblamaslik. Azoblamasan jannatga kiritmoqlik bu Allohning zimmasidagi haqqi ekan qarang. Shuni Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu aytdiki, "Ya Rasululloh, afala bashirin nas buni insonlarga xush xabarni beraymi?" dedi. insonlarga yetkazaymi uni xush xabarni deganda payg'ambar vasallam aytdilarki yo'q ular yetkazmagin suyanib qolishadi dedi Ya'ni suyanib qolib, shunga ishonib qolib, Alloh men shirk keltirmasam bo'ldi lekin hamma gunohim kechirar ekan deb dedi. Endi shunaqa suskashlik qolishadi, yaxshi amallar dedi, insonlarga yetkizmagin dedilar. Xo'p bo'lmasam endi Sahihayni bu Imom Buxoriy Muslimda kelgan. Endi savol tug'ilishi mumkin, qanday bizga yetib keldi? Hmm. Payg'ambar vasallam yetkizmagin deb tursa, bizga qanday yetib keldi desa, bu kishi Muozim ibn Jabr roziyallohu aytmagan ekan bu hadisda dastlabda. Dastlabda aytmagan insonlarga shu vafot etishdan oldin qo'rqib turib, ilmni yashirib ketishdan qo'rqib turib, keyin yetkazib qo'ygan ekanlar. Shundan xulosa olinadiki, ba'zi ilmlarda deydi, insonlarda foydasi uchun yashirib tursa bo'laveradi deydi. Bir siyosat uchun, ha, bir uni ushlab turishlik uchun, uni bir yaxshilik ushlab turishlik uchun nima qilsa bo'ladi? Yashirib tursa bo'laveradi deydi.